بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل السلام عليكم ورحمة الله يو جلاجة شدا قوة جمادة الثانية هجرة يو شكرو دبودا تدريب دا أربعين دبير wanda ya daidai da sha tara ga watan disamba 2023 wannan shi ne majalisinmu na tara cikin karatunmu na al'aqidatu al-tahawiyya cikin 5 a masjid aliyu bin yabi talibin to allah matakin sarki mana jagora kuma allah ba mu fahimta yau za mu tashi a inda malam ya ce wal amnu wal iyasu ko na'am qala al musannif rahimahullahu ta'ala wal amnu wal iyasu yanqulani ko ko yunqilani ne yanqulani ko yanqulani an millatil islam وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة wannan malam yana bayani akan alkhawf war raja alkhawf tsoro daga azaban Allah ar-raja'u tsammanin rahman Allah to wannan bangarori biyu wadda ɗayan su bai wadatuwa daga ɗayan wato ɗayan dole sai an samar da ɗayan tukuna zai yi aiki yadda ya kamata in mutum ya karkata ga tsoro zalla ya bar bangaren tsammanin rahama Allah to wannan mutumin zai iya zama khawarij saboda tsanantawa in kuma mutum ya rinjayar da bangaren rahma Allah ya yi wasi da azabarsa to mutumin nan shi kuma zai iya zama murji'a saboda yarin rinjaye da rahman ya bar bangaren azaba Shi ne imam at-tahawi gaban gabani wannan ma Allah subhanahu wataala yace innahum kanu yusariuna fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba raghaban wannan kudai ne ga rahman Allah ah, wa rahaban wannan kuma tsoro ne ga azaban Allah al-imam al-qahtani yace ihdar iqab Allah warju thawabahu hatta takuna kaman lahu ne? ka sammaji rahma Allah kuma ka tsoraci azabarsa ya zama har kamar kana da zukata biyu zuciyanka biyu dayan yana cewa aljanna kam za mu shiga dayan kuma yana cewa aikinmu nan fa sai mun shiga wuta shikenan anan za a samu daidaitawa a tsakaninsu mun ji wannan bayanin ba shine malam yace wal amnu samun aminci daga azaban Allah cewa mutum ya ce rahaman Allah zalla shi zai samu rahaman ya bar bangaren azaban wal iyas daga ya'su ne wal iyasu fidda sammani daga rahaman Allah rinjayar da bangaren azaba kuma to yin haka kaga yin ɗayan ban da ɗayan kowanne 'yan ne za su nakaltar da mutum ko kuma za su gusar da mutum an millatil islam daga tafarkin da musulunci ya ce abi kenan ba zai iya samun tsakasakiya ba zai iya zuwa bangare ɗaya gane wannan ba wasabilul haq tafarki na gaskiya huma a tsakanin waɗannan guda biyu al'amnu da iyas li ahlil qibla ga waɗanda suke fuskantar alqibla musulmi na kwarai hanya wadda yake na saka sakiya ta tabbata gare su kenan musulmi na kwarai shi yana duban bangarori biyu gaba daya wadda a cikin alkur'ani ma Allah zai kawo ayoyi ya kawo na azaba sai ya kawo na rahamansa aljannansa kuma a tsoratar kuma a kwadaitar ba za a bar mutum haka ba to dai kamar yadda manzon Allah ya fara ruya fil hadisi ruya fil hadisi kisa sallam ya ce da a ce mm, kafiri yana hangan rahma da abubuwan da suke cikin aljanna wadda Allah ya yi to ba zai fidda tsammani daga rahama Allah ba duk da kafircinsa ba shi musulmi mumini mai yin ayyuka na alkhairi kuma da a ce ya san kuma ya hango azabar da ke a gurin Allah azaban da Allah ya tanadawa kafirai da sauransu shi kuma da ya fidda sammani daga rahama Allah in ya ga azaban zai ce ko wannan abin kam duk mutanen da za su shiga ne wannan abin ba za dole sai ta taba mu saboda ya ga girma mun wannan abinda mun gane wannan ba saboda haka dole mutum ya ɗauki abubuwa guda biyu duka kamar wato tsuntsu ne yana da fuffuke na biyu dole ne zai yi amfani da biyu gurin irewa ba to kai ma haka dole ne wani lokaci sammanin rahama Allah wani lokaci tsoron azabansa dole su zama 50-50 kar su zama 70-30 ko 20-80 su zama 50-50 mun ji wannan ba? abuwa wala ya khurujul abdu haka ne ba? min al'imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi to kaga na manan lilumumi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce udkhulu fi silmi ko fi salmi kafa haka ne ba to ah, ta inda ya ce udkhulu fi silmi kafatan kenan ku musulmi ku shiga cikin musulunci gaba daya 100% kenan to mutum ba zai zama musulmi ba tunda da ana magana kan aqida ba zai zama musulmi ba sai ya yi imani da duk abin da musulunci ya ce a yi da abari da kuma musamman abin da ya shafi aqida dole sai ya yi imani da su gaba daya in ji ba to wala ya abdu bawa ba zai fita ba minal imani daga imani da musulunci ba za a ce mishi wannan ba musulmi bane ba illa bi juhudi sai yayi inkarin ma adkhalahu fihi abinda ta sa shi cikin musulunci me ta sa ka cikin musulunci ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala ilmin ne haka ne ba la ilaha illallah a dukkanin komai ƙur'ani akwai ayoyi akwai siffofin Allah da sunayensa akwai abubuwan da baka gani ba baka ji ba kawai a nan kaji suna bukatan ka yadda to waɗannan abubuwan a jimillanci gaba ɗayansu ka yadda da su sannan ka zama registered member musulunci ba to wannan yadda da kai in ka zo kai in kare ko ɗaya to a nan ne mutum zai zama ba musulmi ba ne ba mita sa ka yadda to rashin yadda za ta mai cire mutum mun ji wannan ba shi ne wala ya rojul abdu min al'imani daga imani da yaddan da ya yi nan ba zai fita ba ba za a ce mishi wannan kafiri ne ba musulmi mummini ba illa bi juhuri ma adkhalahu fi sai kari abin da ta sanya shi ciki mun gane wannan ba haka kenan sallah ko azumi ko da shiga shigan aljanu jikin mutum duka sun tabbata malumin bidini bi darura ba wannan duka yadda da su musulunci ne to in mutum ya yi inkarin ɗaya a cikin dubun nan hmm? to wannan ɗayan nan in kai inkari tamkar da kai inkari da gaba su ne in ji ba saboda lokacin da ka ce ni musulmi ne ka mika wuya ka da duk abin da Allah ya faɗa da manzon shi sun ya faɗa ko to in ka zo kai inkarin amma ka ce wannan ni da na shiga musulunci amma azumin nan ne bai yadda ba da kai da John duk daya ba abin da ta raba ku mun ji wannan ba saboda haka dole ne mutum ya imani gamamme da ajimillance ga dukkanin abin da alkur'ani da sunna suka faɗa to kamar da muka faɗa rancen aljahdu bima huwa ma'lumun fi dini bi darura wannan alama ce ta zindikanci ne mutum ya ce ƙarya ne babu aljanu ko ƙarya ne aljanu ba za su shiga jikin mutum ba ko ƙarya ne a cikin kabari babu azaba ko ƙarya ne mutum ya ce ah, dajjal ba zai bayyana ba ko babu mahdi ba wani abin da ake ce mahdi to wannan mutumin in al'inkar bima huwa ma'lumun bid-dini bid-darurati wannan zai mayar da mutum ya zama kafiri mun ji wannan bayanin ba saboda haka kada mutum ya taba fadin irin waɗannan kalmomin kuma in kaga mutum yana fadin irin waɗannan maganganun to kai hattara da wannan mutumin kaman ta da yawan wazi da yake yi ko saboda yanzu akwai wasu musamman waɗanda suke wazi da turancin nan a cikinsu akwai wasu wadda sun shiga hannun wasu ne sun yi karatu karatun da suka yi gurbatacce ne wani da nagartaccen karatu ya yi amma daga baya sai ya zo ya ce shi bai da dajjal ba ya ji an fesa mai guba wani guri ne mun ji wani bayanin ba saboda ka sai mutum ya yi a hankali saboda likulli shayin idza dayyatahu iwadu wa Amma likasri qanati ad jibranu ne Amma ma likasri qanati dini jibranu wannan sandanka wadda ita ce aqida musulunci ba an ta kare kuma ka je lahira sandan na a kare to ba abin da zai gyara wannan sandan in gane wannan ba tawwa wal imanu ai aqida a musulunci ba abin da ya kai ta ba abin da ya kai sanin ta yana da muhimmanci sosai wal imanu huwa al iqrar bil lisan wat tasdiq bil jinani ko bil janani ne bil bi kasar jimi ne bil janani ko mm, ina ga janan din zai fi saboda jannatun jinanun ko haka ne na'am nusa din ku duk iri ɗaya ne jinan akwai masu janan ne imanu na billahi bayna salazatin amalin wa qawlin wa tiqadu janani ne janan ne ji ba wa tasdiqu bil janan وجميع ما وجميعك وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله كله حق كله كله حق وانا مبتلى لخبر كان والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقاء ومخالفة الهوى وملازمة الأولى haka ne ba to nan mala ya kawo yana ga masail guda uku ne masail guda uku menene shi imani kasan akwai menene shi imani akwai su menene rukunan imani arkanul imani su ne abin da ake so ka yadda ha ji wannan ba mahuwal iman an tumina billahi a'a an tumina billahi wannan wannan menene abin da zan yi imani da shi ne amma ma iman ai can ku ce akhbirni anil iman bai ce ma imanu ba daga ne ba to ma imanu ah, al'imanu ya yatarakkabu min thalathati ashiya Ƙaunin, wa ƙadun wa amal guda ukun nan ne iman to kaga uku nan in ka taswir shi, to akan menene za ka yi wato za su yi aiki akan abubuwa gudana shida domina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli zuwa karshen shi wadda malam zai kawo amma dai ka fahimci wannan imani menene imani imani eh, yadda ce to yaddan ya ake nufi a cikin musulunci sun ce yadda yadda e fara da baki in sun kaji abu a Ƙur'ani ko sunna ka yadda a zuciya ka farko faɗa da baki sannan kai aiki da gabobinka guda uku nan sun hadu sai su sama imani in an ce maka to akan me za su yi aiki abubuwa guda shinan billahi ba ka yi imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi in ka zo kutubihi dole ka yadda ba wa rusulihi ka yadda da abin da suka zo da shi wal yawmil akhir ka yadda da ranar rana ta karshe to yanzu rana ta karshen nan in ka yadda da rana ta karshen cikin zuciyanka amma baka aikin alkhairi an ce ranar karshe eh, mun yadda amma baka aiki imani nan a cike ne a cike ba an ce maka sallah ka ce mun yadda sallah gaskiya ne a zuciya ka yadda amma baka aikata sallan fa akwai imani ne kaga abubuwa guda uku nan dole sai sun haɗu in an rasa ɗaya to imani ko ya zama babu ko ya zama ba cikakke ne ba wal shi imani huwa al bil lisan tabbatarwa iqrari bil lisani da harshe mutum ya tabbatar da imani wato ya fada da harshensa in ka ce aqarra ya tabbatar da abin ne al iqrar bil lisani kaji ɗaya fadi da baki ba wat tasdiqu kuma gaskatawa bil janan da zuciya ai al wannan wato asali al ne aiko amma al janan usul na kaliman guda nawa ne uku ne ba ta yi jimin da nunun da nunun me suke nufi usulun ta dullu ala wani abu rufaffe ai saboda aljin kana gani aljannatu ka gani aljaninu jariri kana gani a cikin mahaifa ai to junna da janan ma zuciyan an ce janan saboda rufaffe ne mun ji wannan ba yawwa wa tasdiqu bil janan mana gaskatawa ta ciki ne a zuciya to anan nawa ya kawo jama'a na biyu saura menene menene ya saura aiki ba to anan akwai wasu maganganun da sun yi su wato bari mu fassara gaba da tukuna wa wato huwa al-iqraru bil lisani wattasdiqu bil janani kenan gaskatawa biljanan a cikin zuciya wa jami'i kenan wattasdiqi jami'i ne dukkanin abin ma a alladhi sahha an rasul sallama abin ya inganta daga ma'aiki ya tabbata min shari na shari'a wal bayani da bayani kulluhu dukkani dukkanin abin muka ji daga ma'aiki sallam gaskiya wannan matsala na khabarul ahad ne khabarul ahad khususan wal ahadith umuman ne saboda khabarul ahad akwai waɗanda sun yi miyagun maganganu akai kaji daya wal imanu shi imani wahidun ɗaya ne wa ahluhu masu imanin fi aslihi a tushensa sawa'un dukansu ɗaya wattafadulu fifiko bainahum a tsakaninsu bil da tsoron Allah wattuka da taqwa wa mukhalafatil hawa da saba wa sun zuciya wa mulazamatil ula da lazantan qur'ani da sunna al'ula shine alqur'ani da sunna to sai mu ga inda yace al-iqraru bil lisan wa at-tasdiqu bil janan ko ina ga akwai abin da ya kamata mu dan duba a nan afon ibn maniya muhammad ibn abdulaziz ibn maniya shine ya kawo magana ya ce inda tahawu ya ce al'imanu huwa al'iƙarar bil lisani wa bil janani shi malam ya takaitu akan abubuwa guda biyu din nan hmm? ala hadaini ruknaini fi bayanil imani kuma yace wannan ko hada huwa qaulun qaulul murji'a yace murji'a su ma sun tafi akan wannan ne sai ka duba menene murji'a arja'a yurji'u irja'an haka ne ba والملك على أرجائها هناك بينهما تلازم في المعنى أما المرجئة الإرجاء أي التأخير التأخير العمل عن مسمى الإيمان جنجر تدح أيكي نقبو gabobi سونا إيمان شيء سانجا مرجئة me yasa an ce murji'a saboda sun ce aiki baya daga cikin imani in wani bayanin ba yace wa huwa murji'a wannan ita ce maganar da murji'a suka yi amma imam malik da shafi imam ahmad da sauran malaman hadisi sun tafi akan annahu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkani da gabobi kenan sannan yazidu bit ta'ati wa yanqusu بالمعصية وهذا هو الحق والصواب mun ji wannan ba? to sannan mun ji wannan ba? kenan wannan wasu malaman da suka yi wa littafin sharhi sun ce wannan ko kila kuskure ne abinda malam ya faɗa a nan imani ko shi ya tafi akan abin da wadancan suka tafi sun ce wannan kuskure ne abin yake daidai a tasdiku bil janan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan in ji wannan ba saboda in ka tafi akan iqrar bil lisan da tasdiqun bil janan aiki ba daga cikin imani in baka fahimci wannan ba wanda yake yin sallan dare da wanda salloli biyar kawai yake yi imanin su daya da wanda zai je ya aikata wani iskanci da wanda baya aikatawa duk imanin su daya ne shine imanu Jibrinu wa imanu alladhi rakibal ma'asiya inda kum ne. mun ba duk iskancin da mutum yake inda musulmi ne musulmi ne eh, ya yadda ya fara cewa shi mumini ne eh, a zuciya ya yadda eh to da kai da shi duk imanin ku daya kaga wannan ba haka bane ba mun ji wannan bayanin ba saboda haka imani abu na guda uku ne na hudun samara ce yadda mutum imani yana karuwa kuma yana raguwa sannan inda ya ce wa jami'i ma saha an rasulisa sallama mina shari'i wal bayani kulluhu haƙun a ah, nan والإيمان واحد وقالوا في أصله سواء ابن, ابن أبي العز الحنفي يتشي العلامة الطهاوي أنا ينا إشارة وتينا ردني كجهمية da mu'attila da mu'tazila da 'yan shi'a waɗanda suka kasafta hadisi kashi biyu sun ce hadisi mutawatir ne da ahad bisa ga bayanin ibn abin al-hanafi kasafta hadisi ila ahad da mutawatir asali kasabtawan bid'a ce ba nufin karka karanta hadisi da suka ce ahad da mutawatir ka fahimce su fa a asali waɗanda suka kasabta ɗin kasabtawan sharri ne ba alheri ba ne ba jana bayanin ba saboda menene hadisi ahad menene hadisi mutawatir ha mutawatir da ahad hadisin da hanyar shi ɗaya ko biyu ko uku in dai bai yi yawa ba duka za ka ce mene ne aha jamu na ahad ne ɗaiɗai ku ne Mun ji wani bayanin ba mutawatir da ahad falmutawatiru ko da dai shi qat'iyyu sanad lakin lakinnahu gairu qat'iyyi dalalati sun ce suka ce dalilai ko waɗanda suke lafziya na fatan baki da alkur'ani da sunna suka fada ka ajifa al-addu'a san akwai dalil naqli akwai dalil aqli الدليل النقلي شين الكتاب والسنة الدليل العقلي شين الدليل نقوقل وح ودى عقل الإنسان قاصرني سنشيتو الأدلة اللفظية wannan magana yan bid'an fa wannan har yan ɗarika hmm? masu cewa a awilhu wanda zai ce maka aya ta sifa in zo kawai kai tawili Ramiyar tanziri. ka bar nasi a gefe guda duka kasan wannan masu wa ilmul kalam ne alladhina yuhakkimuna al-aqla fil masail ash-shar'iyya wato su a ka'idan su kokolwa kokolwarsu da qur'ani da sunna an sun yi karau da junan su abinda kokolwansu ta dauka shi za su dauka in kokolwan ta kasa fahimtan hmm? ta kasa fahimta da yadda da abin da ya zuwa cikin kitab ko sunna so tawili za su yi za su ce a wannan ba zai yi ba mustahilin wannan ba zai yi ba sai su yi mai tawili ko su yi tatili me yasa saboda sun kaddamar da menene hankali akan shari'a to sun ce kitab da sunna la tufidul yaqina kaji wannan magana ba su fahimtar da ba su amfanar da ilimi na yaƙini ilimi na yaƙini shine menene abu wanda yake yankakke jaziman ba to bi hada to da wannan qaidan ne qadahu fi dalalati alqur'ani ala sifat inda qur'ani yayi magana akan siffofin Allah to anan ne su suka aibanta ta za su yi tawil ko su yi ta'til mun ji ba yadullahi sai su ce to ah kai ma ba kana da hannu ba sai su ce qudratullahi injana yaya za a ce kai ma kana da hannu Allah mai yana da hannu a ce qudratullahi me yasa su ne suka auna da kokolowa kuma ka ji ƙa'idansu so a gurinsu abinda ƙur'ani da Sunna suka zo da shi ba yaƙin bane ne a gurinsu kaji wannan فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات سيسكتي والآحاد لا تفيد العلم حديثي آحاد شما لا يفيد العلم كان بعد يقين كان ولا يحتج بها من جهة طريقتها kuma ba za a kafa hujja da ita ba musamman a bangaren abin da ya shafi aqida wala min jihati matniha sanadan da matnan yace suka ce ba za su iya dogaro da su ba fasaddu fa saddu ala alqulubi ma'rifatan rabb sai suka rufa wa mutane zukatansu game da sanin Allah da sunayensa da siffofinsa da ayyukansa wadda suka zo ta ma'aiki sallama sai suka kawar da mutane zuwa ga wahami da kwakwalwa da fahimtansu shine sai suka kiraye abubuwan da su suke yi ɗan ƙawatir aqliya wa barahin yaqiniya Allah ya sa kana jin larabci wato ka jifa abin da kwakwalwansu ta yadda ta iya fahimta ta ɗauka suna kiranta qawati'u aqliya kenan abubuwa wadda hankali ya yanka ya ce gaskiya ne wa barahin hujjoji yaqiniya na yaqini kaji fa wannan shine yaqini kuma na shi ne da sunna ba yaqini musamman na ahad Tukaga, kaga yace wa min al'ajab cikin abubuwan mamaki ma ƙaddamu, ala nususil wahyi wa azalu li ajiliha an-nususa fa'akfarat qulubuhum min al da ibin nusus sun gabatar da kwakwalensu akan kitab da sunna mala ce sai zukatansu dun ta zama menene wato kasa ce kamar wadda ba a yin ruwa in ba a yin ruwa mai zai faru aljirbu gushewa zukatansu ta zama bushashiya alkur'ani da sunna ba su samu inda za su zauna mun ji wannan bayanin ba kawai wannan bayanin na ɗan karanta shi ne saboda mu gane cewa abin da malam yake nufi din nan babban abu ne babban abu ne kuma an ka shiga duniyar ilimi musamman ilim na usulul fiqh da sauransu za ka haɗu da irin waɗannan abubuwa kasafta hadisi a hadda mutawatir kada ya rudar da kai me ya kamata ka yarda? kawai ka gane menene ahad menene mutawatir amma a haɗin da mutawatir din duwa ya faɗa na annabi ne ya faɗa daga wa daga Allah ne ba to Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra mu ne muka saukar da alkur'anin nan wa inna lahu hafizuna kuma lalle za mu kula da shi sai ya ce a cikin alkur'ani ya ce a manzan shi wa an zalna ilaikar zikra muka saukar maka da alkur'ani nan bayyana linna saboda ka bayyana wa mutane to kaga manzon Allah ke kenan hadisi shine kanikanci wadda zai fassara maka alkur'ani ba to yaya zai yi alkur'ani an kula da shi kuma hadisin ba kula ba zai yi ne ba zai yi ba wannan daur ne dole ne alkur'ani ma sarare hadisin ma tsararre mun gane wannan ba shine abin da su ibnu hazm al-andalusi suka fada shine gaskiya hadisi ahad ne ko mutawatir kai ba ruwanka da wannan ba ka nufin wai kai kasabta wannan ba ruwanka da shi bane ba a'a min haythu dalalati hadisi ko ahad ko mutawatir kai abin da kake gani shin isnadin ya tabbata matanin kuma ba shurur ba illa wannan ƙa'idoji na awwalu sai wa muttasal isnaduhu wa lam yashadda aw yu'al yarwi adlun dabitun an mithlihi mu'tamarun fi dhabtihi والحسن المعروف طرقا وغلت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وانا يتبت حدثه مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا حسن كما هو الذي عن صفة الحسن خلاء وهو على مراتب قد عفوا آه، حديثي حسن العلامة السيوطي ورنا يكون تاما على أي حال حديثي صحيح حديثي حسن صحيح لذاته ده صحيح لغير حسن لذاته ده وأن إن كان كشيء للي وأن منظم الله يغفر له ya faɗa an ce maka buga alkur'ani ka ce musu ku kawo alkur'anin da buta wadda za ka yi alwala yi alwala buga ba abin zai faru gaskiya ne kuma dole ne ka yadda haka rantse an ce rantse rantse mun ji wannan ba in ka yadda da haka ba kenan ka yadda da Allah ne yake zai kula da alkur'anin ba mun ji wannan ba su ko wadancan suna faɗin hadisi ahad ba a kafa hujja da shi a gurin akida ne saboda ai a cikin hadisan ne aka rusa bid'ansu duk bidan da suke yi kai zaka kawo hadisi suke sai ana hadisi a hannu sai ka ce kai ina kana da hujja ne akan wannan hadisi har ba za ka kafa hujja da shi ba sai ka ce to ai ga bukhari ya kawo hadisi muslim ya kawo hadisi imam ahmad a ya ce kaza waɗannan littattafan da suka rubuta kan aqida sunna na khallal sunna da imam ahmad sunna na kaza sunna na kaza din nan al-ibanatul kubra na ibn battah da sauransu duk ka ce gashi waɗannan sun faɗa wani ma zai ce maka shi malamin hadisi ne kai ka ce kai malamin hadisi ne ba eh to ga wani ma dan wannan kai dan gidansu ne ga abin da ya faɗa ƙarya yayi ƙarya ne zai ka faɗa mun ji wannan bayanin ba wannan ita ce mas'alan aqida ba a yin sassauci a aqida jama'a shine wa ma sahha an rasul sallama min ash-shar'i wal bayani kulluhu haqqun عندما لا ينشأ الإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى أكن يبعين ديجة أكون كما دي أكوي أبن دسوكا فلا فوزان ني وانا مغنم fauzan ya ce rahma abin hafizallahu ta'ala ya ce wata fadulu bai na humbil kashe wattuka da khalafatil hawa wa mulazamatil ula kenan fifiko a tsakanin musulmi mumini fifikon in ka ce wata fadulu bai na humbil kashe wattuka kashe mai ta ce tsoron allah ta takawa kuma mai ce ce tsoron allah suke cewa ba amma dai ka san menene ma'anar takawa a larabci ba akwai wanda bai sani ba larabci na? to wannan ma zai shiga hmm. amma asali ba tsoron Allah ba ne ba fassaran takwa ita ƙilla ka ji tsoron Allah hmm? Hmm. min tariƙin luzum ne mun ji jona ba? to alayi halin alkhashiyatu wattuqa to in ka ce fifiko tsakanin musulmi mumini da takawa da tsoron Allah dai eh, mun sani ina karama kuma da Allah atqakum ne sun ce wannan magana in dai an barta haka a sake zai nuna kenan ayyuka ba sa cikin imani ne saboda haka sun ce wannan kuma hada la yakfi fawzan ya ce wannan ba zai wadatar ba yana ma'ana a ce saboda ma'ana wannan ikhrajul a'mal an musamman iman fitar da ayyuka daga hayyizin imani ne wannan idan saddaka bi qalbihi wa nataqa bi lisanihi in yayi furuci da baki ya gaskata da zuciyarsa fa huwa mu'minun kamilal imani mu'mini cikakken imani yace wan nasu la yatafawad la yatafadaluna fi dhalika mutane ba bibiko a tsakanin su a wannan cewa hada khata'un kabiru wannan babban kuskure ne yace li anna tafadula yahsul bima dhakrahu bil a'mali salihah ayyukan alkhairi da su ne za a samu fifiko mun ji nan ba والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى kuma abinda malam shi mai tahawi ya faɗa kuma zai iya zama dai abinda yake nufi inna akramakum inda Allah ne atqakum amma da ce ya kawo maganan imani to anan ne su kuma sun ga wato wannan abin ya kamata a bayani kada wahame ta dauki wasu ko walmu'minuna kulluhum awliya'ur rahman walmu'minuna mu'mini kulluhum dukkanin su awliya'ur rahman waliyaini ga Allah mu'minai musoya Allah kenan to anan menene alwaliyu cikin ruwan sanyi alkur'ani ya bayyana ya ce ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun zai ce allazina amanu wa kanu yattaquna wannan tafsiri ya ce su wane ne waliyai da allazina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna yattaquna mudari ne istimrar kanu yattaqun kuma sun kasance masu takawa da taka sansan cikin abubuwan da suke yi Tukaga, a nan ma ana ruda mutane a ce wane waliyi ne wane waliyi ne a'a ai waliyi a jimillance aka fada wane ne waliyi a'a adal waliyi dai eh annabawa mun san waliyai ne sahabban manzon Allah mun san waliyai ne waɗanda annabi a cikin hadisi ya ba mu labari mun san waliyai ne banda wannan ba wani wadda za mu ce wane waliyi ne muna sammanin wane waliyi ne amma tafiya akan ruwa firewa sama Kwamitin ya ce wai zai je saudiya ya salla ya dawo wannan dukkan tarure ka ibnu taymiyyah shehul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani a cikin al-Furqan baina waliyar Rahman wa waliyar Shaytan yace yace karkai mamaki a cikin yan bid'a akwai wadda kafircin shi ya kai shaidan zai dauke shi ya je Makka akwai shaidan kaf zai dauke shi ya je Makka saboda a rude shi shi din kuma a rudar da waɗanda suke mabiya ne gare shi ibn Taymiyyah yace akwai akwai wadda shaidan zai dauke shi ma fir zai sama wannan duka menene saboda a rude mutane saboda haka waɗannan mutane wani lokaci suna cewa wai sun ga photon yas a saman folwaya ba shaidan zai iya nuna musu fa wallahi karkace karya wani lokaci shaidan zai iya nunawa saboda su din su ce wani abin gaskiya fu ba su gani ba mun mun gani fa don ka gani me ba kuma bane in ka gani ai an ce maka kai wato a cikin sharudan wali mutum ya zama waliyi ha sai kaga karama ne hmm. akan wato sharadi ne mutum ya zama wali shine ga karama in an ga karama shikenan ya zama wali ne kuma wa ya ce maka wannan karaman ne Menene ce ce karama abin da ya saba wa al'ada asali mutum bai da fifike ba zai fire sama ba mutum ba zai tafi akan ruwa ba to in kaga wannan ka ce to wannan da ya mana tsammanin da ya mumini ne waliyi ne amma ba za ka ce wannan waliyi ne ka ce mashi ya maka kaza ba kai da shi ba abin da ta raba ku sai kun ji lahira za ku san wane ne a gaba amma duniya fa babu mun ji wannan ba sai bi da ka kada a rude ka wane ne waliyi waliyi mutumin da yana jin tsoron Allah kuma yana bin Qur'ani da sunna amma mutumin da rigan shi in ya saka yana jan wandon shi tsawo na kafan shi wandon shi sama da wannan ku ji sauran Allah fa a cikin ɗalibai ma akwai waɗanda wannan su sama da abin nan idon kafansu haka ne ba da. to wannan kai kana zuwa karatu kana neman ilimi kana karanta alkurani da sunna kuma kana wato kaga imanin da muka karanta kenan aikin ka ta ce ƙarya ne ko ba ka ba me amfanin karatun ka karanta ma ba ka jara ba amfanin karatun fa sun ce wailun liman la yalan wailun liman walam yamal to ka sani ba ka aiki to me kake nufi da kai nake yayi ka sani amma ba ka aiki to me amfani, karatu. akwai amfanin ta ne ba ta da amfani saboda haka siffan ka ta zama irin karatun da kake yi mun ji wani bayani ba saboda haka an yi maganan wali shine abin da ya zo a cikin wancan aya, amma an tun nuna mutum an ce wannan wali ne ka ina hujja na wannan wali ne in akwai sunan shashin alkur'ani ko sunan a fada an babu sai a shuru. Mm, a ce dai kawai muna tsammanin wannan waliyi ne amma mutum kayan da ya saka ba iri na manzon Allah ba karantar wanda manzon Allah ya in ka gan shi ba wani abu ka taba ji wani mutum ne wai cikin waliyansu wani ya je wani guri ne sai an zo ana buga ganga ana abin nan mata sun fita suna wasa da aka ce mishi shehu a lokacin kuma mai katina ya ce shi a lokacin ma da ake yin wakan kawai ya tana manzon Allah ne wai kaji iskanci da shirme fa wannan duk a cikin littattafansu akwai diyawa irin wannan shirmen akwai amma ka san sharri ne abinda 'yan shi'a suke cewa taƙiyya boye asalin abu to 'yan ɗari kama suna yi in ya fita fili abin da wasu suka yi ba zai magana ba yanzu lam Lidu wa lam da aka yi din nan kana saman kuskure ne aka yi ba kuskure ba ne a cikin akiransu ba akwai wahadatul wujud ba akiransu ne suka tabbatar akwai a rubuce su manyan kuma ba za su ce wannan ƙarya ba ne ba me yasa saboda an sun fadi akwai wasu ce to gashi a rubuce ba shi ne sai su yi shuru dama sukutu mene ridan ne in ka shiru ka da da, abu ai mun hmm. jona bayani ba saboda haka waɗannan mashir ka rabu da su wannan ba imani bane ba ba addini ba wani wadda wato waɗanda suke jahilai a cikin su ne za su ce to wannan abin sun ce wai a cikin ɗarikan ne ƙarya ne a'a kai jahilin dan ɗarika ne kai ɗan me ce a gaban ne wa karamuhum ko inda Allah atwa'uhum wa atba'uhum lil qur'ani wa akramuhum mafi daraja a cikin su inda Allah a gurin Allah atwa'uhum mafi da'a wa atba'uhum mafi biyayya lil qur'ani ga al qur'ani ne kenan kenan an ce mutum waliyi ne za a cikin su su masu bin Allah ne subhanahu wataala wato iya bin qur'ani da sunnanka iya kusancinka ga Allah ne iya kusancinka iya kuma walitakan abin nan eh, walitakan mutumin mun ji wannan bayanin ba sai malam ya ce wal imanu billahi wal imanu huwa ko wal imanu huwa menene wal imanu huwa al imanu billahi ko wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala to kaga nan ba can an gaya maka mecece structure na imanin to anan ana gaya maka ka fahimci mai imani eh to akan mai imanin da kai da zai yi aiki mun ji wannan wal in an ce imani yadda huwal imanu billah shine yadda da Allah yadda da Allah kadaicinsa wato bauta masa shi kadai ba tare da yi masa shirka ba wa mala'ikatihi yadda da mala'iku bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba taimakon Allah suke yi ba Allah ya halicce su ne saboda wata hikimansa ne amma ba a duniyan Allah nan wadda yake shi mai mataimaki ne ga Allah babu kuma mala'iku suna nan da yawa yawansu tafi yadda kake sammani in ji wannan ba la ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun su mala'iku kai mutum yanzu shaidan zai maka waswasi kai mummunan aiki ba kuma kana da ƙarfi da ikon yin wannan mummunan aikin to su mala'iku Allah bai halicci wannan tare da su ba su yadda aka halicce su ba su a sabo ne ka fahimci wannan magana wato a halittansu ne ba su yi a ah, in an yi robot zai ci abinci ne robot yadda aka yi shi baya abinci to in ka sa mai abincin za ta ba shi karfi ne aikin banza ba to su ma yadda aka yi su din ba sa yin sabon Allah ne kaji wannan dabbobi kuma su ba ba su hankali ba ba su da hankali ko akwai ne babu kai mutum fa an baka hankalin kuma an baka ikon yin abin da kaga dama shi yasa malamai sun ce in kai mutum kabar miyagun ayyuka ka zama mutumin kirki kafi mala'iku sun ce saboda mala'iku shi ba zai ma iya yi ba to kai za ka iya tukun kabari babban kes da aka baka makenan kuma an kayi mummunan aiki ba gashi nan dabba shi ba shi da ma hankali bai yi ba amma kai kaje kayi balhum adal ne kai gwara dabba akan ka shi ba shi da shi ba mm-hmm. bai yi ba kai kana da shi ma ba kai amfani ba ulaka kal an'ami bal hum adall to wal imanu billahi wa malaikatihi mutun ya da malaiku bani na Allah ibada suke wa Allah subhanahu wataala wa kutubihi mutun ya da littafan Allah dukkan su daga Allah ne musulmi in bai yadda da ɗaya daga cikin littafan da Allah ya saukar ba to shi ba musulmi bane ba mm-hmm. wa rusulihi da manzanni mutum dole ya dada gaba ɗayan manzannin musulmi in ya ce bai dada annabi isa ba ko bai dada annabi musa ba to tamkar da ya ce bai dada annabi masu sallan ba ne ba dole ne mutum ya dada gaba ɗayansu wal mil akhir ya dada yini na ƙarshe ko kuma rana ta ƙarshe ya yadda cewa gaskiya ne kuma za ta zo ɗan Walƙadari kuma ya yadda da ƙaddara tsarin Allah gabanin abubuwa su faru kenan khairihi in ma alheri ne ka yadda daga shi ne wa sharrihi in kuma sharri ne kuma ka yadda daga shi ne Allah ya tsari tukun abin ya faru saka ga wani mutum ya yi aksidin ya rasu ko wani ya yi miyagun ayyuka a lokacin da yake rasuwa yana fadin miyagun kalmomin ya rasu karkace wannan ba kaddara bane kaddara ce wa khairihi wa sharrihi wa hulwihi mai dadi a cikin ma daga Allah ne wa murri kuma mai dacin ma kaida daga Allah ne min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki mun ji wannan ba saboda haka jama'a kaddara kamar yadda muka fada sirri ne cikin sirrorin Allah kada mutum ya sandama cikinta ya yi bincike kawai in an ce wannan abin kaddara ne mutum ya yadda to anan ne saboda anan ne za ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali in ba haka ba za ka samu matsala sai malam ya ce wa nahnu haka ne ba mu'minina ne ko mu'minuna ne mu'minuna ba mu'minuna kullihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi wa nahnu mu mu'minuna masu yadda bizalika da wannan kullihi gaba ɗayan shi abinda muka faɗa din nan rukunan imani guda shida duka mu masu yadda ne la nufarriqu ba za mu taba rabawa ba baina ahadin tsakanin koda ɗaya ne min rusulihi daga manzanninsa ba za mu ce wane gaskiya wane ƙarya ba wani nusaddiquhum za mu gaskata su kullahum dukkaninsu ala ma ja'u bi tare da abin da suka zo da shi kuma bisa ga abin da suka zo da shi ala ma ja'u bihi zai zama ma ja'u bihi tare da abin da suka zo da shi ko kuma bisa ga abin da suka zo da shi shi ma gaskiya ne abin da suka zo da shi shine ne da aka ba su ba to ina ga ya kamata mu sai anan ba da cewa al kaba'iri min ummat muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil nari la yukhalladuna wannan sai zama karatun mu na gaba abin muka faɗa ɗaya da allah ba mu ladan shi abin da muka yi kuskure allah ya gafarta mana muna tawassuli da wannan majalisin da muka yi karatu Allah madaukakin sarki kamar yadda muka taro a nan Allah ya sa mu jannatul firdausi bila sabta adabi wala hisab Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم أنت العليم والخبير بما تكن الصدور اجعلنا من أمورنا فرجا ومخرجا واقض حاجتنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا واهدنا ويسر هدى لنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عما سواك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين